Sura kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura El Fatiha Sura koja je nazvana El Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerim. Pominje se u predajama od Hasan al-Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha a da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj a to je Iyake na'budu wa Iyake nesta'in samo Allahu tebi i bad činimo i samo od tebe pomoć tražimo ovo je najpotpunija dova, najsavršenija dova, kojom nije ostavljeno bilo koje je dobro, a da ga ne tražiš od Allaha te barake Nekoliko riječi u kojima tražiš dobro oba dva svijeta. Nekoliko riječi kojima tražiš zaštitu od svakoga zla. A to su riječi ihdina sirata mustaqim. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم Iako je ova vjera došla sa jasnim dokazom. I Allah uzvišeni kaže Lekad arselna rusulena bil bejina. Slali smo svoje poslanike sa jasnim dokazima. Sve što se kaže i govori o ovoj vjeri, rekao mora biti sa dokazom. I zato mnogima je stalo da muslimani ne učine ovaj jedan temeljni korak unaprijed, a to je znanje. Jer se boje ako sazna sutra da je on dobar i potencijalni šta? Allahov rob. A oni to neće. Hoće da je ljudski rob. Rob ovog ili onog sistema. Rob ove ili one partije. Uzimate im članove. Uzimate im njihove radnike, sluge. Ne ide im u prilog. Još ako se to omasovi, eto ti problema za takve.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 sa Allahom te baraka wa ta'ala pomoći nastavljamo govor kazivanje o nekim značenjima sure El Fatih govor Allaha te baraka wa ta'ala se ne može obuhvatiti ljudskim znanjem jer je govor uzvišenog Allaha te ve ta'ala njegovo svojstvo a to je svojstvo savršenstva. Tako da kao što ljudi ne mogu Allaha te bareke ve taala obuhvatiti svojim vidom očima i pogledom wala yuhitun bihi ilma oni njega ne mogu obuhvatiti svojim znanjem la tudrikuhu l'ebsar ne mogu ga doseći oči wa huwa yudriku al-absar a on obuhvata svaki pogled dakle ne može mu ni jedan pogled izmaći da on uzvišeni ga ne vidi i za njega ne zna dakle čovjek Allaha te bareke ve taala ne može obuhvatiti kako svojim vidom i pogledom tako i svojim znanjem a govor o Allahovim dželle šanuhu wa tabarak ismuhu svojstvima je govor o Allahu tabaraka wa ta'ala tako da čovjek nije u stanju obuhvatiti svojim znanjem govor Allaha tabaraka wa ta'ala ali to ne znači da će ostaviti to i neće saznavati i neće spoznavati i neće učiti i neće tražiti. Treba da to radi. Jer je i prva objava bila ikra. Uči bismi rabbi kelleri halek u ime gospodara tvoga koji stvara. Prva sura u Kur'ani Kerimu je sura El Fatiha. I rekli smo o čemu govori i na šta upućuje i bilo je govora o značenju ili nekim značenjima svakog njenog ajeta pojedinačno došli smo do riječi uzvišenog Allaha te bareke ve taala ihdinas siratal mustaqim nakon što je uzvišeni Allah te bareke ve taala naučio nas ophođenju sa sobom. Nakon što nas je naučio vjerovanju i nakon što nas je naučio propisima toga vjerovanja. Ovdje nam spominje i kaže ihdi nas sirat al mustaqim. Uči nas, a u isto vrijeme upućuje i usmjerava kako da mu se obraćamo. Kur'an i Kerim rekli smo još prije da se tematika njegova dijeli na troje. Kur'an i Kerim govori o akidi ili akaidu, vjerovanju, kao jednom cjelokupnom savršenom sistemu koji je čist to je akida, akide što kažemo, vjerovanje ali nekada se kaže u množini akaid vjerovanja iako je to jedno vjerovanje u sve čvrsto i čisto ali vjerovanje pojedinačno u Allaha Đelešanuhu, u njegove meleke, u knjige, u poslanike, u sudnji dan, u odredbu i tako dalje, pa se po tome kaže vjerovanja akaid. Pa se vraća na jedno, ili se reklo akida vjerovanje, ili se reklo akaid vjerovanja, vraća se na na jedno, jer i ona vjerovanja nisu različita, zapravo nisu suprostavljena jedno drugome, jedno u stvari ubjeđenje i vjerovanje potvrđuje samo drugo. Dakle, jedan dio ili jedna trećina Kur'ana govori o akidi, o vjerovanju. Druga trećina govori o radu po tome vjerovanju, o fikhu, o ibadetu. I treća trećina govori o kazivanjima, o ahlaku, o lijepome ponašanju i tako dalje. Allah te bareke ve taala uči nas svemu tome u ovoj suri u Fatihi. I rekli smo predaju od Hasan el Basri. Ovo je samo podsjećanje. Da sve ono što je objavljeno u prijašnjim knjigama i suhufima da se to u Kur'anu nalazi a sve što se u Kur'anu nalazi, to je u suri al fatih A sve što je u suri al fatih nalazi se u jednom njenom ajetu, a to je Iyake na'budu wa iyake nesta'in, a to je u stvari suština i srž vjere i vjerovanja. A to je samo tebi Allahu ibadet činimo i samo od tebe pomoć tražimo to je u stvari suština i srž vjerovanja to je la ilaha illallah to je ono zašto će i po čemu će čovjek polagat račun na sudnjemu dan potom je šehadetu la ilaha illallah a onda onaj drugi dio svaki po svaki narod poslaniku koji mu je donio njegov šarijat a to je u našem ovome vremenu od pojave posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v. Muhammedu Rasulullah. Prije su vjerovali i rekli La ilaha illallah Isa Rasulullah La ilaha illallah Musa Rasulullah i tako dalje. Dok nije došao onaj posljednji pa je obaveza vjerovati onog zadnjeg što znači potvrdu svih onih prijašnjih. Nakon što je Allah uzvišeni nas poučio kako da, da ga hvalimo i kako da mu zahvaljujemo. A to je u stvari srž mudrosti. Allah uzvišeni kaže u suri Lukman وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ I mi smo podarili Lukmanu mudrost, Allah kaže. U našem narodu on se zove Lukmani Hečim. Hoće da kažu Hakim a Hakim znači mudri Lukman. A po čemu i u čemu je Lukman bio mudan? Koja je definicija šta je tajna njegove mudrosti? Allah kaže e niškurila da Allahu zahvaljuješ. To je mudrost. Da znaš ko te je stvorio i što te je stvorio. Odakle si došao i gdje ideš? Zašto si na ovome svijetu? Kad to znaš i to sprovedeš u svojoj praksi, bit ćeš zahvalan Allahu te baraka wa ta'ala. Doći im ako to zanijećeš, ako to pokriješ, to je kufur. A kufur znači nijekanje, potiranje, prekrivanje istini. I Allah nas na početku ove sure podsjeća na to i uči nas tome i odmah kaže nakon bismile Elhamdulillah hvala Allah. I to je rečeno Elhamdulillah. Sva hvala Allah. Ne dijelimična. Nego sva hvala. I hvala koja njemu uzvišenom dolikuje. Rabbil alemin. Allahu gospodaru svih svjetova. Uči nas akidi i vjerovanje u prvom kontaktu našem sa Allahovim govorom. Pa pored toga što je ovo mudrost, ovaj govor sam po sebi i u sebi, imamo njegovu posebnu vrijednost, a to je što to nije ljudski govor, nego Allahov govor. Svaka riječ u njemu od Allaha te baraka wa ta'ala. Ar-Rahman rahim milostivom, samilosnom, maliki jeumid din, vladaru, i vlasniku sudnjega dana po jednom kirajetu sahih mutavatir kirajetu maliki jeumiddin onaj koji vlada danom sudnjim a u drugom meliki jeumiddin vladar sudnjega dana pa je po jednom kirajetu svojstva a drugome ime nakon što Allah tebareke ve taala je napravio uvod jedan kako da mu se obraćamo hvalom i pohvalom i zahvalom njemu, onda nam dolazi sa drugim dijelom, zapravo sa temeljom. Zbog čega je ta hvala i zahvala? A to je i jake nabudove, i jake neste. Ta suština. Samo tebi, Allahu, i bade činimo. I ističe to samo tebi i bade činimo. Zašto? Jer ako kažeš i bade činimo tebi, Allahu, postoji mogućnost da uz taj ibadet Allahu se čini ibadet nekome drugome, pa ne vrijedi taj ibadet ništa. Jer uslov za primanje ibadeta jeste wa abudullah wa la tušreku bižeja. Allahu ibadet činite i nemojte mu ni u čemu širk činiti. Dakle, neka vam je on neprikosnoven iznad svega. I zato ovdje prvo ističe i jake samo tebi nikome drugome da bi taj ibadet od početka do svoga kraja bio ispravan i da bi na ahiretu bio nagrađen i jake samo tebi Allah što znači da Allah ne prima bilo kako što znači da se ova vjera mora po znanju prihvatati a ne po pretpostavkama a ne nasljedno čuli rekla kazala moglo bi biti tako dalje to ovdje ne može i to ovdje ne smije. Wa iyyaka nasta'in i samo od tebe pomoć tražimo jer nećeš moći ispuniti ako ti Allah ne pomogne to. Tu veliku i najveću zadaću i ulogu na ovom svijetu. Jer toliko je tih šejtana oko tebe koji te odvraćaju od pravoga puta. Pa zar se prokleti šeitan nije zarekao? Allahom uzvišenim se zakleo. I kaže, la ati min bejne ejdihim, dolaziću im ispred njih, wa min halfihim i iza njih, wa an ejmanihim i s njihove desne strane, wa an šama ilihim i s njihove lijeve strane. Wa la teđidu ektarahum šakirin i većinu njih nećeš naći da su ti zahvalni. Nećeš Allahu većinu njih naći da su ti zahvalni. I Allah kaže: "Wala kad saddaqa alayhim iblisu dhannahu." I mu je pravo u tome u tom svome stavu i mišljenju iblis u pogledu ljudi. Fattabu. Pa su ga slijedili. Masa jedna ogromna illa fariqa min osim jedne male skupine. Dakle, izuzetak su oni koji ne slijede prokletog šejtana. Izuzetak. I zato Ulema prvih generacija je govorila nije čudo za onoga koji je propao što je propao, nego je čudo za onoga koji je uspio kako je uspio. Pored toliki mnogobrojnih i velikih iskušenja na koje čovjek na svakom koraku nailazi. I zato kad čujemo ezan mi ponavljamo riječi za mu jezena ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Ali kada mu jezin kaže, hajja ala sala, onda ne kažemo mi hajja ala sala, nego šta kažemo? Kažemo la hawla wa la kuvata illa billah. A šta to znači? To znači nema promjene stanja, niti ima snage osim uz Allaha te barakeva ta'ala. Što znači ako ti Allah pomogne, bit od onih koji će se odazvat na taj es sala namaz i na taj el felah na taj spas I tako je i ovdje uz to čisto i čvrsto vjerovanje o i ja kenestain samo samo od tebe Allahu te baraka taala pomoć tražimo o tome je bilo podrobnije govora inshallah opet nadam se da će biti drugom prilikom mogućnost da se o tome još podrobnije progovori. Jer zaista je ovo hrana za duše i u ovome ljudska srca uživaju i prsa se šire i u ovome je zadovoljstvo jer Allah te bareke ve taala spušta svoj blagoslov i bereket na one koji se okupe u Allahovoj kući učeći njegove ajete i međusobno ih proučavajući Allah dadne na njih da se Allahovo smirenje spusti da ih okruže meleki da ih Allahov rahmet obaspe i da ih Allah spomene među onima koji su kod njega to jeste među melekim riječ uzvišenog Allaha te baraka va ta'ala ihdi nas sirata al mustaqim nakon što se izrazila hvala i zahvala i pohvala uzvišenom Allahu te baraka va ta'ala nakon što se čovjek opredijelio, to jeste iskazao svoj šahadet la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah kroz Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Nakon što se približio uzvišenom Allahu Tebareke wa Ta'ala, njemu ugodnim govorom, onda dolazi dova. I ovo je najpotpunija dova, najsavršenija dova, kojom nije ostavljeno bilo koje je dobro, a da ga ne tražiš od Allaha te baraka wa ta'ala. Nekoliko riječi u kojima tražiš dobro oba dva svijeta. Nekoliko riječi kojima tražiš zaštitu od svakoga zla. A to su riječi ihdinas sirata al-mustaqim. U kojima će inša Allah noćas biti govore. U hadisu koji je sahih, koji je hadisi kudsi, kaže Allahov poslanik, ali i sada selam, od Allaha uzvišenog, Hada bejni wa bejna abdi. Kada čovjek izgovori i ja wa iyake nesta'inu u namazu, Allah uzvišeni kaže ovo je između mene i moga roba. To jeste taj ugovor između tebe i Allaha te va ta, taj šehadet koji nikako ne smije biti samo na jeziku nego mora se pretočiti u dijela i mora biti čvrsto ukorijenjen u srcu i zato je iman vjerovanje on se ogleda kako u srcu i vjerovanju tako i na jeziku i u dijelima u ljudskom radu i djelovanju nakon toga fe nisfuha li wa nisfuha li abdi pola ovoga to jeste pola ove dove pola fatihe pripada Allahu a pola pripada njegovom robu kaže Allah te baraka wa ta'ala u ume hadisi kudziju pola je moje a pola moga roba To jeste pola je Allahovo to gdje se on hvali i slavi i veliča uzvišeni, a pola je njegovog roba, to jeste ono što njegov rob traži od Allaha te baraka wa ta'ala, veli abdi ma se'el, i mom robu pripada ono što traži. To jeste daću mu to što traži. A to su te riječi, ihdina siratal mustaqim. Ovdje čovjek traži hidajet od uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala da ide pravim put. Šta znači hidajet? Šta je to hidajet? I šta je to pravi put? I u čemu se on ogleda? Hidajet znači u osnovi jezika da čovjek bude nečemu naklonjen. Da bude čovjek nečemu naklonjen da ide neči, nečemu, bude privržen nečemu, to znači hidajet. Od toga je ono što su rekli Benu Israil inna hudna ilejk mi smo tebi naklonjeni mi idemo prema tebi i tako dalje u tom je smislu Allaho poslanik ali sad kada je u smrtnoj postelji bio pa reče da ga poliju hladnom vodom kako bi osjetio olakšanje. Rekao je sedam mješina hladne vode na njega da prospu. Kako bi groznica, temperatura malo splahnula i smogao snage da posljednji put uh, dok je na Dunjaluku izađe među svoja ashabe. Pa se u tome hadisu spominje i kaže Kane je te hada ređulejni. Upotrebljen je ovaj izraz je te Šta znači je te To znači je te naginjao bi se čas na stranu jednog, a čas na stranu drugog čovjeka koji su ga vodili sa dvije strane da ga izvedu pred džemat. Dakle, naklonjenost nečemu. To je osnova značenja hidajeta. Hidajet u šerijetskom značenju ima dva značenja. Jedno značenje ukazati nekome na pravi put. Ukazati nekome na nešto. Od toga su riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala gdje kaže wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim govori je o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem gdje mu uzvišeni Allah kaže prijevodu značenja ovih ajeta zaista ti hidajet činiš, što jeste u ovome prvom šarijetskom značenju, ukazuješ ljudima na pravi put. I to je zadaća Allahovih poslanika i vjerovjesnika. I to je zadaća i uloga onih koji dolaze nakon njih od učenjaka uleme ovoga ummeta in alejke illa al-balag. Na tebi nije ništa drugo osim da dostaviš ljudima. Dakle, ti nemaš snage ni moći ni vlasti da nekoga uputiš. Inneke la tehdi men ahbebte. I to Allah uzvišeni otvoreno kaže. Ti ne upućuješ onoga koga voliš i želiš. I, ti, I ovaj ajet je objavljen nakon što se rastužio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon što je umro njegov amidža Ebu Talib koji ga je pazio i koji ga je štitio ljudi i branio s Allahovom te baraka wa ta'ala pomoć stajao je sa jedne strane a s druge strane Ebu Džehel i još neki mušrici i govorio Amidža moj reci la ilahe illa Allah zagovaraću kod Allaha time za tebi a ovi mu drugi kažu zar ćeš se odreći vjere Abdul Mutalibove i neprestano je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ponavljao ono što je rekao a i oni su ga odvraćali od toga dok Ebu Talib nije rekao da je na vjeri svojih predaka. Pa Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče tražit ću oprosta za tebe dok mi ne bude zabranjeno. I Allah te baraka ve ta'ala mu je zabranio. ma kana lin nabiyyi i ajeti su o tome objavljeni ne smije se desiti ne može se desiti vjerovjesniku والذina amanu i onima koji vjeruju en yastaghfiru lil mushrikin da mole Allaha za oprost mušricima walau kanu uli kurba makar oni bili njihovi najbliži min ba'di ma tebeljena lahum nakon što im je jasnim postalo ennehum ashabul jahim da su oni stanovnici džehennemski onda uzvišeni Allah objašnjava i pojašnjava ovome ummetu ono što se desilo sa Ibrahimom a.s. I kaže وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ a istigfar koji je Ibrahim činio Allahu te bareke ve taala za oca svoga Ibrahim činio istigfar Allahu za svoga oca illa am mu'idatin nije ni zbog čega bio osim zbog obećanja va'adaha iya koje mu je on obećao a to obećanje je bio le estagfirenna lek moliću oprost za tebe وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا A ništa ti kod Allaha ja koristiti ne mogu. Nikakve ja vlasti u tome nema. Allah je taj koji vlada time i Allah je taj koji odlučuje. Jedna vrsta hidajeta jeste ukazivanje na pravi put. I Allah uzvišeni ukazuje svakome na pravi put. U smislu poziva i kaže Wallahu jed'u ila dari salam. Allah poziva u kuću spasa. Nije rečen niti spomenut ovdje objekat. Koga poziva? Što obuhvata sve. Allah sve poziva. A onda kaže Wa yahdi man yasha. A upućuje. To jeste daje da prihvati neko men ješa upućuje koga hoće i to Allahovo nije neuzobila nije proizvoljno koga hoće ko što ljudi kažu šta ja hoću ili kako ja hoću ili koga ja hoću znači prema mom protjevu Allahovo je savršeno mudro sa znanjem jehdi men ješa ko je za toga Allah ga upućuje to je Allahov odabir ila siratim mustavim pravim putem dakle ljudi tim ne vladaju ne vladaju uputom nego uzvišeni Allah te bareke ve taala a ljudi su zaduženi da govore i da prenose jer će jedni druge tužiti na sudnjemu danu i govorit će jedni drugima makar najbliži bili ti si kriv što nisam saznao istinu to je dan za koji uzvišen je Allah kaže jeume je firrul mer'u min ahih kada će čovjek bježati od brata svoga wa ummihi wa abihi i od svoje majke i od oca svog wa sahibatihi wa banihi i od svoje žene i od svoje djece li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih svaki čovjek toga dana imaće še'nun yughnih će posao zabaviće se sobom onim što će ga zabaviti od drugih a isto tako od druge će optuživati i nastojaće da se riješi bilo kako a zaba koji mu predstoji i koji ga očekuje i to Kur'an na više mjesta spominje i nadam da će biti inšala prilike i o tome da podrobno govorim jedni će drugima govoriti leula entum da nije vas bilo lekunna mu'minin mi bismo bili vjernici govorit će jedna skupina drugima a ovi će drugi im odgovarati i govoriti bel kuntum muđrimin nije to nego vi u osnovi niste valjali nismo vas mi zaveli nego vi niste valjali nemojte nas optuživati a opet će im ovi odgovoriti vrati bel mekru lejli onar nije nego ste vi i dan i noć te moruna na nekfura billa naređivali nas da kufra Allahu činimo to će se rasprava voditi na sudnjem danu i to Kur'an spominje dakle dužnost i obaveza jeste pozivati na pravi put i ukazivati ljudima na, na pravi put. Šta to znači i na šta nam ovo ukazuje, reći ćemo, jer je to dužnost i obaveza. To znači i ovo ukazuje na jednom svjetskom, internacionalnom, međunarodnom nivou da muslimani drže sredstva informisanja. Jer šta se danas prezentuje ljudima? Danas upravo ta sredstva informisanja šire laž, šire nemoral, šire neistinu sve ono suprotno islamu u većini slučajeva, je li tako ili nije? To je tako. Zašto? Zato što su muslimani popustili u izvršavanju svoje obaveze i uloge koju moraju imati među ljudima. Tako da su drugi to preuzeli u svoje ruke i to vješto koriste protiv ove vjere. I kažu sloboda informisanja, sloboda ovoga, sloboda onoga, ali kad vidimo na dijelu, jel ti slobodno dato da prezentuješ hak, istinu, koliko je neistine nasuprot te istine pruženo, koliko je nemorala nasuprot morala i tako dalje i tako dalje. Drugim riječima valja to kazati. Pa nek se zna. I dalje neka se prenese. Istina traži snagu koja će je nosit, koja će je branit, i koja će je podržati. Zvali je kako će je zvati. Oni je neće voliti. Ni tu istinu, ni tu snagu uz tu istinu. To je tako. Hidajet, jedno značenje hidajeta, jeste ukazivanje na pravi put. Drugo značenje hidajeta jeste uputa pravim putem da ti dadne da zavoliš pravi put, da kreneš tim putem, da to postane tvoj život praktični. Da ti Allah olakša taj put, da ti ga omili. To je drugo značenje hidajet. Ovdje, dakle se drugim riječima kaže gospodaru moj ovo je dova ihdina sirata al mustaqim gospodaru moj ukaži mi ili ukaži nam jer je u, u množini spomenuta ukaži nam na sve ono što voliš i sa čim si ti zadovoljan u svakom našem poslu na ovome svijetu. Zatim nas ojačaj i pomozi nam da radimo po tome na što si nas uputio, do jeste šta si, što si nam pokazao i na šta si nam ukazao. Što znači da ovaj ajet u biti može obuhvatati oba dva značenja. Može značiti ukaži nam u svakom našem poslu, u svemu na ovome svijetu pravi put. I pomozi nam da budemo na tome pravome put. Tajna dalaleta, krivog puta ili uzrok krivog puta leži u dvome. Prvo jeste džehl. Šta je džehl? To je neznanje. Ili površno znanje. Ili znanje pomiješano sa, sa neznanjem. Dakle, sve ono što nije znanje čisto, nenatrunjeno, izvorno, sve to u ovoj ili u onoj mjeri dalalet skretanje sa skretanje sa pravog puta. To je jedno. Džehl, neznanje, to je uzrok dalaleta, suprotno hidajet. I drugo, a to su strasti ljudski. Nakon što sazna istinu, ne radi potom. Dakle, suprotno ovome jeste znanje i rad po tome znanju. Nauči nas pravome putu u svemu, a pravi put je u stvari Allahovo zadovoljstvo. Ono što Allah voli i želi i traži. I ono za što će na ahiretu nagrađivati. Ukaži nam na to da saznamo šta je pravi put. Da ne budemo u neznanju u pogledu naše vjere. A mnogi su se nadigli da pravo izvorno znanje ne dođe do ljudi. Čak smo vidjeli din dušmane da otvaraju fakultete, univerzitete, institute i tako dalje pod imenom islamski. Da bi oni našu djecu naučili onome što će se samo zvati islamom, a u biti to će biti rovarenje protiv njega, borba protiv dini islama, njegovo iskretanje i jednostavno ubacivanje otrova kako se i ne zna i ne primijeti. Šta imaju naši mladići, omladina, da traži na Beogradskom univerzitetu? Otišao da studira fik u Beogradu. Kod dokazanih i provjerenih din dušman. Otišao da studira tefsir, značenje Kur'ana. Otišao da studira u Zagreb, Zagrebačko sve učilište. Otišao na Sorbonu da uči o islamu otišao na Cambridge, otišao u Chicago. Jer tu ako i ne završi, dobit će položaj. Dobit će napismeno, jer takvi trebaju. To je musibet jedan veliki. Prvo je veliki musibet koji je zadesio ovaj umet, a to je neznanje neznanje o ovoj vjeri. Znanje kod mnogih muslimana danas svodi se na običaje, svodi se na adete, svodi se na priču. Ne znaju se dokazi pouzdano. Iako je ova vjera došla sa jasnim dokazima. I Allah uzvišeni kaže Lekad arsalna rusulana bil bejina Slali smo svoje poslanike sa jasnim dokazima Sve što se kaže i govori o ovoj vjeri To mora biti sa dokazom I zato mnogima je stalo da muslimani ne učine ova jedan temeljni korak unaprijed, da to je znanje. Jer se boje ako sazna sutra, da je on dobar i potencijalni šta? Allahov rob a oni to neće hoće da je ljudski rob rob ovog ili onog sistema rob ove ili one partije uzimate im članove uzimate im njihove radnike, sluge ne ide im u prilog još ako se to omasovi eto ti problema za takve. I zato vidjet ćemo koliku pažnju islam pridaje znanju. Nekada čovjek ima želju da radi dobro i dobra djela, ali ne zna kako da to uradi. I pored najbolje namjere i želje i volje, ne zna kako će to uraditi i hoće li doći do svoga cilja, odgovor je neće. Zato što ova vjera nije po pretpostavkama. I zato da je to bilo dovoljno i da je to moglo tako, onda što će Allahovi poslanici? Ima svak razum i neka Allahu i bade čini. Moraš znati kako ćeš taj ibadet da, da činiš. Tako da ima veliki broj onih koji trude se, ali se trude na pogrešan način i taj njihov trud ne daje željene rezultate. S druge strane, takvi misle i shvataju da dobro radi, da ispravno radi i da će biti za taj svoj rad nagrađen. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Misle da dobro čine, doći ne rade ispravno ni kako treba. Tako da ovim čovjek traži od Allaha te baraka wa ta'ala da mu ukaže u svim njegovim radnjama na pravi put, put Allahovog zadovoljstva. Put onoga na čemu treba čovjek da bude i onoga što treba da radi da bi došao do svoga cilja. A to je Allahovo zadovoljstvo, a to je na kraju ono čime će Allah uzvišeni nagrad svoga roba, to je džennet. Druga prepreka u hidajetu jeste da čovjek nakon što sazna ne slijedi to što, što zna zbog svojih strasti ovih ili onih mnogobrojne su ljudske strasti i protjevi tako da ovaj ajet obuhvata i drugi dio značenja hidajeta a to je Nakon što ti je Allah ukazao na pravi put i pokazao ti kuda i kako treba da ideš, je to završeno? Došao si do svog cilja da kažeš ja znam. Sad jako nastupa posao. Sad treba da kreneš da radiš. Jer šeitan je znao da je Allah jedan. I znao da Allah stvara. I znao da Allah je svemoćan i znao da Allah oživljuje i daje smrt. I zato je zatražio da Allah rabbi anzirni la yumi yub'athun. Ostavi me gospodaru moj do dana proživljenja, nemoj me usmrtit. Pa mu je Allah to dao. Ali šta mu je to znanje koristilo kad nije bio pokoran Allahu te bareke taala? I koliko i koliko ima onih koji su ugledali obalu spasa kojima se pravi put pokazao a nakon toga s njima su se poigrali da tako kažemo valovi njihovih strasti pa pored toga što su ugledali i vidjeli pravi put nisu bili kadri da krenu tim pravim putem da ga se prihvate i da ga se uhvate to su bile njihove strasti I zato mumin moli Allaha i traži od njega ihdi ihdina sirata mustaqim. Nakon znanja uputi me tim putem da idem njime. Omili mi ga, ojačaj me, daj mi snage, pomozi mi da idem tim putem i da ustrajem na tome putu. Jer ih ima koji su krenuli pa se vratili, pa posustali i odustali strasti ljudske. Šta je to u ljudskim strastima tako privlačno? Pa mnogi ljudi tome podližu. Odgovor je što mnogi pretpostavljaju, daju prednost ovo svjetskim kratkotrajnim uživanjima nad ono svjetskim neprestanim potpunim uživanjima. To jeste iman im je slab. Slabo vjeruju u ahiret. Slabo se nadaju u ahiretu. Pa onda hoće da izvrše ono što vide svojim očima. A šeitan im uljepšava ovaj svijet. I radi na tome. Pa ko izmakne šeitanu i sazna istinu, šeitan pokušava da ga prevari sa strane njegovih strasti. Da mu kaže ti znaš ti si dobar, ti si bolji nego oni koji ne znaju i koji nisu saznali. Koliko ih ima koji neće nikada ni saznat. Pa dug je život, ti živi i uživaj i provodi se na ovome svijetu, a onda kad ti se smrt prikući, onda te obe od Allaha zatraži, on je milostiv i on će ti oprostit i tako si dobio oba dva svijeta uživanje na ovom i vječnost na budućem. Tako ga šeitan vara i zavarava. I to mu sve govori dok mu smrt ne dođe, dok mu duša ne počne izlaziti iz tijela i dok čovjek ne počne govoriti, gospodaru moj vrati me na dunjaluk da činim dobra djela a onda mu šeitan kaže sad ti je kasno sve mu govori imaš vremena dok dođe vrijeme da više nema vremena onda mu kaže sad ti je gotovo čovjek pretpostavlja ovo svjetska kratkotrajna uživanje nad vječnim ahiretskim. I na koliko se mjezda u Kur'ani Kerimu spominje ahiret i džennet i džehennem i čovjek podstiče na rad. Tako da nije dovoljno samo znati, već treba po tome znanju raditi. Da radiš ono što ti je naređeno, a kloneš se onoga što, što, ti, je, što ti je zabranjeno. Dakle, to je taj, to je taj hidajet. Ovdje trebamo odgovoriti na neka pitanja a to je kako to da muslimani i to pokušavaju kao šubhu, kao sumnju i smutnju, kao otrov da ubace među muslimane ili druge da odvrate od islama. I kažu kako to muslimani svaki dan mole svog Allaha da ih uputi pravim putem, a oni kažu da su na pravome putu. Kako to? Znači da sumnjaju da su na pravom putu, jer da ne sumnjaju ne bi svaki dan tražili to na svakom namazu. Tu šubhu pokušavaju da, da ubace. U odgovoru na to pitanje malo ćemo se vratiti na ovo što je već rečeno i malo pojasniti ono što još nije spomenuto. A to je, odgovorit im Hidajeta ima više vrsta. I traženja hidajeta ima više vrsta. To jeste šta tražimo od Allaha te bareke ve taala u pogledu hidajeta. Već smo rekli da molimo Allaha te bareke ve taala u svakom našem postupku u svakoj našoj radnji, u svakom dijelu, javnom ili tajnom, skrivenom ili, ili otvorenom među ljudima, da nam ukaže na Allahovo te bareke ve taala zadovoljstvo Zašto su učeni po hadisu Resula sallallahu alaihi sallam nasljednici Allahovih vjerovjesnika? Zašto? Upravo zbog toga što rade njihov posao koji su oni radili. To jeste prenose ljudima pravo znanje, uče ljude šta Allah voli a šta ne voli da bi znali pa onda po tome radili. Zašto se pitaju učeni? Fes elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako vi ne znate. Što znači pitajte one koji su obaviješteni učenjem saznavanjem Allahove knjige i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem pitajte sa čime je Allah zadovoljen, a sa čime nije. Na to se svode sva naša pitanja učenih. Drugim riječima, mogu li ovo, ne mogu li ono. Uradio sam to, št... jesam li bio u pravu ili nisam, jesam li pogodio ili sam pogriješio i tako dalje. Sva se pitanja u stvari svode na to da saznaš Allahovu uputu u dotičnom mi ne sumnjamo u pravi put on je jasan i Allahov Resul alaihi sada vasalam to u više prilika ističe terektukum alal mehađetil bejda ostavio sam vas na jasnome putu lejluha kenahariha noć je kao i dan la je zihu ana illa halik ne može s njega skrenuti osim nesreća nema sumnje u pravi put e fillahi šek zar sumnja u Allaha zar sumnja u Allahov kitab u sunnet Rasula sallallahu sallam to se može desiti samo onima koji ne znaju koji ne znaju svoju vjeru onima koje Allah opisuje i za koje kaže la ya'lamun al-kitabe illa amani ne znaju svoj kitab osim emaniji osim nade, priče, kazivanja. Ne zna kad ga pita šta to Kur'an kaže. Boga mi ne znam. Eto da ti budem iskren, pošten, ne znam. Ne znam ti kaz. To je sramota. U najmanju ruku. Ili da se svede Kur'an, idemo Kur'an učiti mrtvima. Da se od toga trgovina cijela otvori i razradi i da se nezaposleni da im se nađu iznađu nova radna mjesta neuzubila. Nije to to. To se može takvima desiti. Nama ne smije ni pošto. Pravi put je jasan. Ako sumnjaš šta, otvori Allahov kitab, pročitaj. Ako ne znaš, u originalu preči, pročitaj u prevodu značenja imaš tefsir pročitaj hadise vidi to je pravi put ne daj se zavest jer pojavit se među ovim umetom 70 i tri skupine sve će u džehennem osim jedne pa se poboješe ashabi i pitaju Resula ali sam ko je Allaho poslaniće kaže men kana ala ma ana alayhi wa ashabi ko bude onakav kakav sam ja i moji ashabi upoznaj pravi put ne daj se prevariti Jer puno je više onih koji rade da te prevare, nego onih koji rade da te usmjeri. Ne daj se zavarati. Prepoznaj pravi put i vidi ko je na pravome putu i budi uz njega. Nemoj biti neopredijeljen. Jer ako ovdje budeš lutao na dunjaluku, lutaćeš neuzubila i anamo, a anamo ko zaluta na ahiretu, to je u džehennemsku vatru. Allah uzvišeni ima dva puta. Jedan je na dunjaluku, a drugi na ahiretu. Sirat. Čuli ste za sirat čupriju. Pravi Allahov put, ovo je to jedini islam, na dunjaluku i ko bude išao njime na Dunjaluku, ići će pravim putem direktno, ispravno u džennet. Doćim, ko bude slijedio druge puteve na Dunjaluku, tako će mu biti i na Ahiretu. Ko bude šta slijedio na Dunjaluku, slijedit to i na Ahiretu. Za faraona se kaže yakdumu qaumahu yawm al qiyamah Predvodiće svoj narod na kıyametskom danu. Fe uradahum nar. Pa će ih odvesti uvest će ih u džehennemsku vatru. Ne sumnjamo ni najmanji tru, ni manje od toga. Ni najmanje ne sumnjamo u pravi put. Ali molimo Allaha da nam ukaže na pravi put u svim našim poslovima i radnjama. Ono što nismo upoznali, ono što, što nam dođe od od sumnjivih stvari na što naiđemo da znamo kako da postupimo da bude to u Allahovom te bareke ve taala zadovoljstvu u svim našim poslovima drugo značenje da nas uzvišeni Allah te bareke ve taala učvrsti na pravome putu tako da ne skrenemo sa pravoga puta Vrlo je važno spoznat pravi put i vrlo je važno krenut pravim putem, ali je važnije i najvažnije u tome ustrajati na pravome putu. Jer ima ih koji su počeli pa odustali. Na opačke se vratili. Zato uzvišenje Allah kaže Inna ladina kalu rabbun Allah. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah. I ne samo kažu, nego to i u svojim dijelima ostvare, ali ovdje kažu iskreno što je u stvari rezultat njihovih dijela. I kaže, thumme stakamu, zatim ustraju. Ne samo spoznaju i krenu, nego ustraju na pravome putu. Tete nezelu alihimul melaike, takvima silaze meleki u smrtnome času la tahafu wa la tahzanu govoreći im nemojte se bojati i nemojte tugovati nemojte se bojati u pogled onoga što vam predstoji nemojte tugovati za onim što je iza vas wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun i radujte se džennetu koji vam je obećavan dakle dolazi im radosna vijest to su oni koji su rekli naš gospodar je Allah zatim ustrajali na tom pravom putu ustrajnost na pravom putu se traži se traži od nas. Još jedno značenje hidajeta koji tražimo od Allaha tebareke ve taala jeste Allahu uzvišeni ti povećaj našu uputu jer uputa ima više svojih stepenova sve veća od veći tako da oni koji su upućeni isto tako su na jedni na većim stepenima od drugih. Neki su na stepenu siddika. Siddik. To je stepen koji dolazi nakon stepena vjerovjesnika. Neki su na stepenu šehida. A neki na stepenu Dobrih tako da čovjek koliko je na hidajetu na ovoj Allahovoj tebareke ve taala uputi toliko će ići pravim putem na ovome svijetu i tako će mu biti i na ahiretu. Dakle, ovaj ajet po ovome značenju bi u prevodu značenja glasio Allahu ti povećaj ili ojačaj naš hidajet. Povećaj nam iman, pouči nas jer je znanje od imana. I koliko god čovjek poveća svoj iltizam i svoj istikamet, to jeste pridržavanje pravoga puta, Allah te baraka wa ta'ala mu time poveća i znanje. I ovo je recipročno što se kaže. Kako to? jedno ide uz drugo, jedno ne može bez drugoga, ne može rad bez znanja, niti znanje bez rada. I zato Allah kaže, bojte se Allaha, Allah će vas naučiti. A kako ćeš se bojati Allaha da budeš mutekija? Sa znanjem izvornim, i ispravnim, čvrstim. Jedno uz drugo ide. Uz povećanje znanja i imana ide i takvalok, uz takvalok ide i povećanje, i povećanje znanja. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Što se tiče onih koji koji vjeruju Allah im poveća njihov iman i oni su obveseljeni Allahovom nagradom njegovim džennetom. Allah uzvišenje kaže الَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى Oni koji budu na pravome putu tražili, prihvatali, išli tim pravim putem, zadahum huda. Poveća im svoju uputu. Dakle, povećanje, traže povećanja upute. Isto tako može čovjek biti na pravom putu, a onda mu Allah dadne povećanje, zijade toga i ojača ga u tome, ojačamo njegovu spoznaju, njegovo znanje, njegov sabur, strpljivost i izdržljivost na pravome putu i to je sve od značenja ovog, ovoga hidajeta. Nadam se da smo odgovorili onima koji su ovu šubhu postavljali i da ovdje nemaju više šta da, da kažu. Isto tako, naćemo u kuranskim majitima gdje kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala poziva vjernike u vjerovanje. Šta to znači? Da ne vjeruju ne bi bili vjernici. Ne bi se nazvali tim imenom. Ali šta znači kada uzvišeni Allah kaže ja ejuhallazina amenu aminu billahi wa rasuli. Ovi koji vjerujete, vjerujte Allaha i njegovog rasula. Val kitab illazi nazzala ala rasulihi. I u knjigu koju objavio svojem poslaniku. Val kitab illazi unzala min qabl. I knjigu koju je objavio prije. Dakle, poziva mu'mine njihovim imenom i po tome što su vjernici momini, a kaže vjerujte. Znači još više na ono što na još više na ono što imate od svoga vjerovanja. Isto tako Allah te bareke ve taala nam kaže Kur'an Kerimu Rabbena la tuzigh qulubana učeći nas kako da mu se obraćamo gospodaru naš nemoj naša srca skrenuti zeig znači skretanje stranjanje sa pravoga puta. A u Allahovoj ruci su ljudska srca. On njima upravlja kako hoće. Ko je zašta? Koga Allah odabere, zato će biti. Idhedejtena, ba'de na nakon što si nas uputio. Vaheblena milladunke rahme i od tebe ti nam podari milost. Inneke entele vahab, ti si taj koji koji šta? Koji daruješ, koji poklanjaš i tako dalje. I to je od Allahovih imena, El Wahhab. I zato su ubacili ovo ime danas koje su ubacili, kažu Wahabija. Jeste li čuli za to ime? Niste čuli. Jeste ima to. Kažu Wahabija. I pita, jesti ti Wahabija? Kaj nisam ne nedobog hoće da te natjera i da vede kako ti nisi ni svjestan da se odrekneš Allaha, da kažeš nisam Allahov. Jer Allahovo ime je El-Vehab. Jesi li Allahov znači? Kažeš, nisam Allah. Ne uzubila šeitanska spletka. I kaže šehhul Islam ibn Taymiye, rahmetullahi alaih, kad vam dođu sa značenjima ili riječima koje su dvosmislene, onda im rastavite to značenje. Pa kažemo, ako mislite jesi li vahabija, a mi to ime ne priznajemo jer ga šarijetski nema niti utemeljeno već izmišljeno ako kažete jesi li vehabija u smislu Allahov kao što bi se reklo rebani jun Allahov i tako dalje jesam svakako elhamdulillah i, i molim Allaha da me učini od, od najvećih vehabija koji su Allahovi ako mislite da nas pripišete jednoj grupi ljudi koji su opet bili na pravom putu sljedbenici Muhammeda ibn Abdul Vehaba jednog islamskog poznatog učenjaka koji nije nikada pozivao u neku frakciju, stranku, partiju i tako dalje, nego hoćete da nas svedete na jednog čovjeka, da mi slijedimo jednog čovjeka mimo Resula sallam, i da smo mi neka grupa, frakcija i tako dalje, mimo onog cijelog ummeta, one velike skupine, ashaba, tabina, tabi, tabina, onda to značenje ne prihvatamo razumili ste ovo. Ovaj. Ovdje se spominje da je Ebu Bekr radijallahu anhu učio ovaj ajet na, tre, na trećem rekiatu akšam namaza u sebi. A on je od od koga? On je od hulefa ur Rašidina. Dakle, nije to novotarija nikakva. Učio je ovaj ajet Rabbena la tuzir gospodaru naš, nemoj učini da naša srca skrenu, jer Allah je taj koji vlada ljudskim, ljudskim srcima. Učio bi ovaj ajet na trećem rekiatu u sebi, na trećem rekiatu akšam namaz. Šta je to pravi put? Govorili smo o hidajetu i u njemu se još da puno toga govoriti i kazati. Da vidimo šta je to u stvari pravi put. Es siratul mustaqim kad učimo ihdina sirata al mustaqim znači ukaži nam, u uputi nas pravim putem, učvrsti nas pravim putem. I zato kažemo, nije moguće Kur'an prevest. Zašto? Pa kad bi prevodio samo ovaj ajet, trebao biti jedan tom, jedan develi tom knjige, da napišeš samo ovaj ajet, da prevedeš i to opet ne možeš kazati, e sad sam sve rekao ovome ajeto, idi na sratom. Ne možeš. Allahov govor. Nego kažemo prijevod značenja Kur'ana ili prijevod nekih značenja Kur'ana. To bi bilo još preciznije da se tako kaže. A da se kaže prijevod Kur'ana, nema to, ne može se to. Ne može se to ovaj uraditi. Da vidimo još ovo pitanje, šala. A to je šta je to esiratul mustaqim? Esirat u arapskom jeziku znači put. El mustaqim znači onaj koji je prav. Na kome nema krivudanja. Dakle, i ideš ti njime, ali krivudaš. Nema krivudanja na tom je putu. La'wijaj. I drugo njegovo svojstvo lenhiraf nema skretanja s pravoga puta. Dakle, nema na tome je pravome putu krivudanja, niti ima skretanje. Jeste li vidjeli? Zar ne treba o ovome govoriti ovo objasniti? Mnogi kažu, sirat, sirat mustakim pravi put, ispravi put. Ali šta je to pravi ispravni put, da znaš? To je put koji je prav, ispravan, na kome nema krivudanja, niti skretanja šta je to krivudanje i šta je to skretanje, ko će nam reći? S toga puta. To je upravo ono što neki kažu, tako je u Kur'anu i tako je hadisima, ali ne mogu palme u Bosni rast. Dobro, šta hoćete da kažete? Ako valjaju palme, a valjaju, alhamdulillah, Allahov njimet, može od njih veliki hajr biti džegocu a i od njih se može ono tamo praviti što ne valja hoće da kažu to nije za naše podneblje takav islam hoće da kažu to je skretanje s pravoga puta kamate to je bilo onda zabranjeno ali sad je drugo vrijeme drugi sistem, drugo ovo, drugo ono samo što ti ne smije kazat druga vjera onda bi otvoreno se pokazao svoju legitimaciju To je to skretanje s pravoga puta. Allah propisao propise, hajmo drugačije. Hajmo ih za obične uzubila. Zbog toga su neki prokleti bili među Beno Israilom. Zabranio im subotom da lovi, a dao im iskušenje. Dao im iskušenje. Dao iskušenje zato što su već grije činili. I subotom riba navali kad oni nisu smjeli loviti. I šta su uradili? Petkom postave mreže, nedljom dignu. Kažu, nismo sobotom lovili. Ili naprave u pličaku ovako male bazenčiće, onda ona riba koja upadne tu, na navali ribe, upadne u te bazenčiće, voda se povuče, ne mogu izaći ribe. Oni čekaju nedelju i onda nedljom kažu, ovadli smo, nismo sobotom. Misle Allaha prevartne uzubila. Ne može to tako. Pa uzeli onda loj zabranjen im bio, oni uzeli ga, pretopili, pa ga prodali, pa onda taj novac koji su zaradili, koristili sebi. Haram. Zar nemate danas među muslimanima oni koji prave krstove? Kažu, to mi, a anamo njima pravimo, ne pravimo, neće musliman gubiti. Pa i neće musliman. Samo ti ne smiješ to raviti. Ni to prodavati. Zar nema među muslimanima oni koji kažu, pa zar nije isto? Ili plaću svaki, svaki mjesec šta? Kiriju ili još malo dodam pa za 20 godina imam stan džaba, dobio sam. Nije isto. Nije isto. Prividno može biti isto, ali nije Boža sačuvaj. Zašto? Ono je haram. I životinje ti ne možeš istima govori. Ono ovca, ono krmak. Kas životinja je sve isto. Nije isto. Ona Onaj može u kurban, onaj ne može. Tako i to. Ono se zove riba ono je kamata, ono je haram, a ovo je halal. I zar ćeš izjednačiti haram i halal? Nije u kome slučaju. A tu, tu, tu ta iskušenja dolaze. I to je skretanje s pravog. Kaže Allah, te bareke ta'ala, kaže taj doktor i taj, kaže kardavi, kaže ne znam ovaj, što spominjem, navodim primjer samo. Zato što, što su ashabi, ustaje jedan među ashabima, jeste li čuli za ovo? I kaže, bojim se da na vas kamenje se ne sruči s neba. Ja vam kažem, kaže Allah i njegov resul, ali sad sam, a vi kažete, kaže Ebu Bekri Omer. Gdje su današnji svi alimi, gdje, gdje je cijeli umet prema samo jednom Ebu Bekru? Adi Allah jesu li oni govorili nešto po poslovome, nego to je bio njihov stav, nisu došli do toga da to tako treba uraditi i ovaj ashab kritikuje druge ashabe. Kaže, bojim se da kamenje na vas ne padne s neba. Ja vam kažem, kaže Allah i njegov resul, vi kažete Bubekr i Omer. Ne pretpostavljaju se ničije riječi vahju. Ne znam o kome da se radi. To je to svatanje nema inhirafa, nema skretanja i nema krivudanja na tome krivudanja na tome na tome putu. To je vrlo važno da se da se svati i nema vezivanja za jednu osobu neprikosnoven. Taj ali mi nema drugog. Ako uzmeš jednog, slijediš neprikosnoveno, mora se desiti greška. Jer nikome nije data garancija nikome nije data garancija bezgriješnosti među ljudima nakon Resula sallallahu alaihi ve sellem. Es siratul mustaqim, dakle to je pravi ispravni put. Put koji te vodi pravo, nema skretanja na njemu i direktno te vodi do Allahovog zadovoljstva, do dženneta. Ne možeš pogriješiti, ali moraš imat kompas, moraš imat orijentire kućeš ići u tminama i iskušenjima ovoga dunjaluka jer možeš naletiti, možeš biti prevaren, možeš biti opljačkan, može, možeš biti šta hoćeš. Jer danas mrtve pljačkaju da neće žive. Nek znate to. Dakle, pazi se u svojoj vjeri. Ne daj se, ne daj se šta prevariti. Put koji te direktno vodi do Allah tabaraka Drugo, šta je to u stvari, kako je protumačen da je to da je siratu muslim, da je to pravi put. Protumačen je da je to Allahova knjiga. I protumačen je da je to Islam. I protumačeno je da je to Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem i njegovi i njegovi ashabi. Protumačen je da je to istina. I sva ova tumačenja pravoga puta svode se na jedno. To je pravi put u stvari. Koji se ogleda kako u kitabu, sunnetu Resula sallallahu alaihi sellem, tako u cjelokupnom sistemu Islama, u istini, to je taj pravi put. To je vjera, kaže Muhammed ibn al-Hanefije, sin Ali radijallahu anhu, ali ne od Fatime, nego od druge žene, kaže, to je Allahova vjera, mimo koje druge vjere primiti neće. Dakle, to je taj isla. To je taj pravi, to je taj pravi put. Da navedemo još ovdje hadis kojeg bilježi imami Ahmed, Tirmizija i Nesajja, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem kaže hadis je Hasanun sahih. Darab Allahu methalan siratan mustaqima. Allah navodi primjer pravoga puta. Wa ala dženbetej sirati suran sa dvije strane toga puta su dva zida zamislite jedan put i sa svake strane toga puta po jedan zid fihima ebuabun mufetteha i na tim zidovima sa strane puta su pootvarana vrata وعلى الابواب سطور مرخا a na vratima su zastori znate šta su zastori zastori spušteni a vrata su otvorene وعلى باب الصراط داع a na vratima puta stoji pozivač je kulu koji govori يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا O ljudi, svi uđite na ovaj, dođite na ovaj pravi put i, i nemojte skretati. Wada'in yad'u min fawq sirat A jedan pozivač poziva iznad puta. Ovaj je na početku, a ovaj iznad puta. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب pa kad čovjek tjedne da otvori nešto ili da uđe u neka od tih vrata kale vaj hake kaže mu ovaj pozivač gore iznad pazi se čuvaj se la teftah ne otvaraj fe inneke in fetahtehu telić jer ako otvoriš ući ćeš. Sad dolazi u ovome hadisu komentar ovoga. Jer ovo je primjer naveden. Šta pojedini dijelovi ovoga primjera znači? Fasiratu el islam. Sirat, taj put predstavlja islam. Vesurani hududu Allahi. A ova dva, dva zida sa strane puta to su Allahove granice šta znači Allahove granice zabrane ne smiješ preći dalje ako pređeš ima kontrola wal abwabu mufattaha a otvorena vrata maharimullah to su Allahove zabrane koje ne smiješ ulaziti وَذَلِكَ الدَّاعِ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ A ovaj pozivač na početku puta Kitabu Allahi, to je Allahova knjiga koja poziva sve da krenu pravim putem i kaže o ljudi krenite pravim putem وَدَّاعِ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ a onaj pozivač iznad puta وَاعِذُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِ to je onaj vaiz koji je Allah postavio u srcu svakog svakog muslimana. Dakle, ono u unutrašnjosti tvojoj čista fitra koja te odvraća od, od zla. Pogledaj kako nam je slikovito ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao opisao ovaj pravi put. Molim Allah te bareka da nas učini od onih koji slušaju ono što je najbolje, koji to prihvataju, rade po tome, koji mole Allaha te baraka wa ta'ala za uputu, za učvršćenje na pravome putu, za njegovo zadovoljstvo i da nas sastavi sa onima sa kojima je on te baraka wa ta'ala zadovoljan od vjerovjesnika iskrenih šehida i dobrih Allahovih tebareke wa ta'ala robova. Amin ya rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke wa töbü ilik.